الرحمن الرحيم الفصل الثاني فصل دوفومين باب مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة اهداف الشريعة والدين معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح ولاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول فلا يكفي أن يعرف المجتهد وجوه دلالات الألفاظ على المعاني بل لا بد له من معرفة أسرار التشريع العامة التي قصدها الشارع من تشريعه الأحكام المختلفة حتى يستطيع أن يفهم النصوص أن يفهم النصوص ويفسرها تفسيرا سليما ويستنبط الأحكام في ضوء هذه المقاصد العامة میگه شناخت مقاصد عمومی شریعت امری ضروری هست برای فهمیدن نصوص شرعی به شکل صحیح و برای استنباط کردن احکام از ادلهشون به شکلی مقبول کافی نیست که مجتهد فقط شکلهای دلالت الفاظ بر معانی رو بداند بلکه باید اسرار عمومی تشریع رو بشناسد اون اسراری رو که شارع از مشروع کردن احکامات مختلف قصد کرده است تا نصوص رو بفهمد و اونها رو به شکلی سالم تفسیر کند و احکامات رو بر روشنایی این مقاصد کلی استنباط بکنه پس شریعت یک اهداف کلی داره اونا رو بیان میکنه وقد ثبت بالاستقراء أن القصد الأصلي للشريعة هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر عنهم إلا أن هذه المصالح ليست هي ما يراه الإنسان مصلحة له ونفعا حسب هواه وإنما المصلحة ما كانت مصلحة في ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهوات فالإنسان قد يرى بهواه النافع ضارا والضار نافعا متأثرا بشهواته النفسية وتطلعه إلى النفع العاجل دون التفات إلى الضرر الآجل میگه با استقراء و با بررسی و قصد اصلی شریعت همون محقق کردن مسلحت های بندگان هست و حفظ این مسلحت ها و دفع ضرر از بندگان هست اما این مسلحت ها اون چیزی نیستند که انسان طبق هوا و هوس خودش اونو مسلحت بدونه بلکه مسلحت اونی هست که در میزان شرع مسلحت باشه نه در ترازوی هوا و هوس بندگان چه بسا انسان یه چیزی رو با هوا و هوس خودش یه چیز نفعی رو ضرر میبینه یا ضرری رو نفع میبینه با توجه به تأثیر از شهوات نفسانیش و نفع فوری بدون توجه کردن به ضرر آیندهش پس میگه قصد اصلی شریعت محقق کردن مصالح و دفع ضرر ولی این محقق کردن مصالح و دفع ضرر با توجه به میزان شریعت نه با توجه به هوا و هوس بندگان ممکن است یه بنده یه چیزی رو به مصلحت خودش بدون با طبق هوا و هوسش طبق چیش این مهم نیست من اجل هذا كله لابد من بیان مقاصد الشريعة العامه ليكون الطالب على علم بها فيعرف ما ياخذ وما يذر میگه به این دلیل باید مقاصد کلی شریعت بیان بشن تا طالب علم اونو داشته باشه و بداند که چی چیزی رو بگیرد و چی چیزی رو رها کند وهذه المصالح هي حسب الاستقراء ثلاثة أنواع میگه و این مصلحت ها که شریعت میخواد اونا رو محقق بکنه طبق استقراء بر سه الضرورات یا الضروریات والحاجیات والتحسینات ضروریات حاجيات توضیح میده و تحسینات پس الضروریات والحاجيات والتحسينات ولكل نوع منها مكملات كما أنها ليست في الأهمية على مرتبة واحدة هل يكزينا مكملات يمداري كألبتي در اهمیت همينا در يك رتبي قرار ابتدا میاد ضروریات رو توضیح میده 188 الضروریات وهي المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وعمت أمورهم أمورهم الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء الشقاء في الدنيا والعذاب الشقاء فی الدنیا و في فی الاخره ضروریات چیار میگن اون مسلحت ها و مصالحی رو میگن که زندگی انسان متوقف بر اونهای مجتمع اساس و مبنای مجتمع هستند استقرار مجتمع استقرار زندگی بر اون مسلحت های بگونه ای که اگر یکی از اون مسلحت ها فوت بشه سیستم زندگی به هم میخوره آشوب و سردرگمی میاد ها بی نظمی میاد بدبختی در دنیا میاد و عذاب در کجا میاد در آخرت میاد این ضرورات چه هستن و هذه ضروریات هیا ضروریات و این ضروریات عبارتند از الدین یک دین دو النفس والعقل والنسل والمال اینا رو میگن ضروریات ضروریات چی هستن که باید حفظ بشن دین نفس عقل نسل ومال وهذه المصالح راعتها الشرائع جميعا این مصلحت ها رو تمام الشريعة ها مراعت کردن وإن اختلفت في طرق رعايتها والمحافظة عليها اگرچه که شرایع در رعایت و محافظت بر این ضروریات با هم دیگه در شیوه فرق داشتن ولی تمام شریعت ها این رو برشون محافظت کردن و مراعاتشون کردن والشريعة الإسلامية راعتها على تم وجوه الرعاية فشرعت الأحكام لإيجادها أولا والمحافظة عليها ثانيا میگه شریعت اسلام هم به کاملترین وجه اینا رو رعایت کرده احکاماتی رو مشروع کرده برای ایجاد این پنج چیز و احکامات دیگر رو مشروع کرده برای محافظت بر این پنج چیز ها بله متوجه شدید مثلا حفظ دین خب شریعت اسلام اومده پیغمبران رو ارسال کرده برای دین کلی از احکامات آورده و برای حفظ دین جهاد آورده آه؟ برای نفس هم قتل حرام کرده آه؟ اون چیزی که قتل سبب از بین رفتن نفس میشن اونا رو حرام کرده قصاص آورده برای محافظت بر چی؟ بر نفس ها؟ پس شریعت اسلام هم برای ایجاد این ضروریات و برای محافظت بر این ضرورات احکاماتی رو آورده پس مصالح بر سنو اند ضروریات حاجیات و تحسینات ضروریات و گفتیم این پنجتا حفظ دین و نفس و عقل و نفس و مال بعدش حاجيات و وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والضيق حاجيات اون اموری رو میگند که مردم به اونا نیاز دارن برای رفع حرج رفع سختی و مشقت و زمانی که یکی از اون حاجیات اگر فوت شد سیستم زندگی به هم میخوره به هم نمیخوره کامل منطقه منتها مشقت میاد سختی میاد تنگی میاد والحاجيات كلها ترجع إلى رفع الحرج عن الناس وقد جاءت الشريعة بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا الغرض ففي الإبادات مثلا شرعت, شرعت الرخص دفعا للحرج خب دقت كنت بقى حاجيات همشون بر میگردن براي رفع سختي و تنگی از مردم در شریعت اسلام احكامات مختلفة اومدن تا این هدف رو محقق کنند تا رفع حرج کنند تا چکار کنند حرج و سختی از انسان دور کنند مثلا به عنوان نمونه در عبادات ففی العبادات مثلا شرعت الرخص دفعا للحرج در عبادات به عنوان نمونه میگه رخصت ها اومدن تا حرج از بندگان چه بشه دور بشه آقا رفتی مسافرت میتونی روزه تو چکار کنی بخوری رفتی مسافرت نماز و قصر میخونی اینا برای رفع حرجه برای چیه؟ بله پس ضروریات اونای بودند که زندگی نظام زندگی متوقف بر اونا بود بدون اونا به هم میخورد به هم میریخت حاجیات اونای بودند که برای رفع حرج و اومدند شریعت اونا رو مشروع کرده برای التحسينات چارو میگن هي الأمور التي تجعل أحوال الناس تجري على مقتزى الآداب العالية والخلق القويم وإذا فاتت لا يختل النظام الحياة ولا يلحق الناس المشقة والحرج ولكن تسير حياتهم على خلاف ما تقتزيه المروة ومكارم الأخلاق وقد راعت الشريعة هذه المصالح التحسينية في العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات در رابطه با تحسینیات کدوم امور میگن تحسینات آقا ملا عمر کدوم امور میگن تحسینات اونایی که خب اونایی که انسان درست سختی و مشقت نداشته باشه مشقتی ما بود بله خب، خودش الان توضیحش میده دقت داشته باشید تحسینات اون اموری هستند که هی الامور التي تجعل احوال الناس تجري الى مقتضى الاداب العالیه تحسینات اون اموری هستند که احوال مردم رو به ای میکنه که بر اساس آداب خیلی بالایی باشه زندگی و طبق اخلاقی خیلی پسندیده و محکمی زمانی که تحسینات فوت شدند وجود نداشتند نظام زندگی به هم نمیخوره مشقت و حرجی هم بر انسان نمیاد منتها زندگیش برخلاف مروت و برخلاف اون مکارم اخلاق میشه شریعت اسلام هم این مصالح تحسینی رو در عبادات در معاملات و در عادات و در عقوبات در تمام این موارد آورده است مثلا در عبادات شریعت گفته عورت چه بشه پوشانده بشه خب اگر عورت پوشانده نشه بر انسان مشقت نمیاد نظم زندگیش مختل نمیشه ولی این مخالفت داره با اون کرامت انسانی زندگیش در اون سطح عالی نیست به عنوان مثال یا مثلا شریعت میگه آقا رفتی مسجد لباس چی بپوش خیلی زیبا و قشنگ بله یا در عبادات مثلا بحث نوافل بحث چی؟ شما اگر نوافل رو نخونی دین به هم نمیخوره دینت به هم حرجی برت نمیاد ولی به اون درجه عالی هم از دینداری نمیرسی در عادات همچنین ها شریعت میاد میگه که آقا با دست راستت بخور از جلوی خودت بخور غذاهای خراب نخورا اخلاق خیلی زیبا و پسندیده ای داشته باش متوجه شدید؟ شریعت اسلام نمیاد شما رو اجبار کنه اینجا فقیری رو دیدی پیاده هست مثلا اینو به خونش برسونی این جز ضروریات نیست ولی جز تحسینات بله دیگه در در بحث عقوبات در بحث جنگ یک سری قوانین رو آورده یا در بحث جنگ ها میاد کشتن زن و چیکار میکنه حرامش میکنه خب پس ما ضروریات رو داشتیم که اون پنجتا بودن حفظ دین و عقل و فلان حاجیات و تحسینات تحسینات اون اموری رو میگن که زندگی رو قشنگتر میکنند منطقه اگر نباشند نظم زندگی به هم پس اون اموری رو میگن که زندگی رو زیباتر و قشنگتر میکنند عالیترش میکنند شیکترش میکنند ولی اگر نباشن نظم زندگی به هم بله اینا رو گفتن پس مصالح بر سه بودن ضروریات و حاجیات و یک سری مکملاتی هم دارن این مصالح مکملات مصالح مكملات ذکر میکنه ولی کل من الضروريات والحاجيات والتحسينات مكملات تؤدي إلى و حفظها على تم الوجود هر یک از ضروریات حاجیات و تحسینات تکمیل کننده هایی داشتن که سبب میشن این هر سه مورد محقق بشن و به شکل کامل تری محفوظ بشن ففعل ضروریات مثلا در رابطه با ضروریات که یکیشون حفظ دین بود نه شورع الاذان و و جماعتا تکملتا لفریزت الصلاه در بحث ضروریات که یکیشون حفظ دین بود نه حفظ دین جز ضروریات نه میگه اذان مشروع شده نماز جماعت مشروع شده تا اون فریزه نماز چی بشه کاملتر بشه و فی الحاجیات لما شرع انواع المعاملات الدافعة للحرج عن الناس شرع الشروط الجائزة ومنع المحظورة التي تثير النزاع بين الناس در بحث حاجیات موقعی که شریعت اومده است معامله رو مشروع کرده تا از مردم دفع حرج کنه اگر معامله جایز نبود مردم در می افتادن زندگیشون در تنگنا میافتاد نه میگه در بحث حاجیات وقتی که شریعت اومده معاملات رو مشروع کرده تا دفع حرج بشه یک سری شرطهایی رو هم چکار کرده جایز قرار داده و کارهای حرامی رو که سبب درگیری بین مردم میشن منع کرده و فی التحسینات لما ندب الى التطوع فی الصدقات شرع تحري الوسط من المال للإنفاق منه بعد میگه در بحث تحسینات هم شریعت موقع که اومده تشویق به تطوع کرده به نفل در موضوع صدقات در موضوع چی؟ صدقه. آقا صدقه بدید صدقه های نفلی اومده تشویق کرده از اون اموال خوب صدقه بدید از اون اموال خوب چیکار کنید صدقه بدید و یلاحظ اخیرا في موضوع المكملات ان الحاجيات تعتبر مكمله للضروريات وان التحسينات تعتبر مكمله للحاجات و خب یک نقطه خیلی قشنگی که در آخر میاره میگه اینه که در بحث مکملات دقت کنید همیشه حاجیات حاجیات تکمیل کننده ضروریات هستند و تحسینات تکمیل کننده چه هستند حاجیات هستند بله فقط شماره 192 مونده مراتب المصالح فی الاهمیه ببین مصلحت ها شامل ضروریات بودند دیگه شامل حاجیات و شامل تحسینات آیا به نظر شما در اهمیت هر سنو در یک سطح در یک سطح نیستن نمیشه گفت که مثلا اذان با مثلا نماز فرض در یک درجه باشند نمیشه گفت که مثلا زکات و صدقه در چی باشند؟ در یک ردیف باشند بله میگه مراتب المصالح فی الاهمیه رتبه و جایگاه مسلحت ها در اهمیت والمصالح بأنواعها الثلاثة ليست سواء في الأهمية فأولاها بالرعاية الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب بيجي مصلحتها ها با آه، هر سه نوعش در أهميات با هم مساوی مصالح با هر سه نوعش در أهميات با هم مساوی نیستند در رعایت کردن ابتدا چی قرار میگیرند؟ ضروریات بعدش حاجیات و بعدش تحسینات قرار میگیرند و در رعایت کردنشون هم واجبه که طبق این ترتیب عمل بشه طبق این ترتیب بمعنى انه لا يجوز العناية بالحاجیات اذا كانت مراعاتها تخل بالضروریات ولا يجوز مراعاة التحسينات إذا كان في ذلك إخلال بالضروريات والحاجيات ولا يجوز مراعاة المكملات إذا كان في مراعاتها إخلال فيما هو اصل لها خب دقت داشته باشید این مسئله بحث قشنگی رو میگه میگه موقعی که اینها در رتبه با هم برابر نیستند و رعایت کردنشون واجب رعایت کردنشون با این ترتیب معنیش چه هست میگه معناش این هست که جایز نیست ما بچسبیم به حاجیات اگر در رعایت ضروریات خللی وارد بشه اگر قرار بشه که در رعایت ضروریات خللی وارد بشه دیگه جایز نیست که ما ضروریات رو ول کنیم بریم به چه بچسبیم به حاجیات و همچنین جایز نیست زمانی که در ضروریات و حاجیات خلال وارد بشه ما بریم تحسینات رو رعایت کنیم و همچنین جایز نیست مراعات کردن و رعایت کردن مکملات اگر در رعایت کردنش خلالی در اصلش بیاد شما میبینید که آقا اگر بیایی به مکملات بچسبی خود اصل از بین میره اگر بیایی به تحسینات بچسبی خود ضروریات چی میشه ها میگی چون من لباس قشنگی ندارم پس نمازو نمیخونم این جایز نیست اگه قرار بشه شما در رعایت کردن تحسینات بیاد ضروریاتت از دستت بره اینجا دیگه جایز نیست باید ترتیب بندی رعایت بشه باید اولویت بندی بشه باید فقه اولویاتو یاد گرفت و بناء على هذه الضوابط یباح تناول الخبائث كالميتة حفظا للنفس لأن حفظها ضروری مثالی آورده خودش میگه طبق این چارچوب و ضوابط خوردن خبائث جائزه برای حفظ جان ببین حفظ جان جز چیا بود؟ جز ضروریات و نخوردن, خب... نخوردن خبیز جز تحسینات بود میگه آقا اگر قرار بود که جان تو در خطر باشه تو بگی من تحسینات رو عمل میکنم آقا من مردار رو نمیخورم من اینجا مردار رو خب تو اگه اینجا مردار رو نخوری ضرورتی رو از دست میدی که همون حفظ چیه؟ حفظ جانه پس میگه بنابر با توجه به این ضابط یا مبنی بر این ضوابط مباح است خوردن خبایس مانند مردار به خاطر حفظ جان به خاطر حفظ زیرا حفظ جان ضروری هست جز ضروریات هست و کما لا یراع تحسینی او حاجی اذا كان في هذه المراعات اخلال بالضروری فكذلك الضروريات لا يراعى اقلها اهميه اذا كان في هذه المراعات تفويت لما هو أكثر أهمية منها فلا يجوز القعود عن الجهاد جبنا وظنا بالنفس لأن في هذا القعود تفويتا لحفظ الدين ورد الاعتداء وصيانة دار و وهذه الامور ضرورية اهم من حفظ و وإن كان كلاهما ضروريا خیلی نقطه قشنگی گفته خب دقت کنید میگه همان طوری که مراعات نمیشه یک چیز تحسینی یا یک چیز حاجی زمانی که در مراعات کردنش خلال وارد میشه به ضروریات میگه همانطور که اگر ما مشغول تحسینی حاجی بشیم در اون صورت ضرر در ضروریات میاد اینجا دیگه تحسینی و حاجی مراعات نمیشن میگه همچنین در قسمت خود ضروریات اونی که اهمیتش کمتره اگر ما مراعاتش کردیم در این صورت اونی که اهمیتش بالاتر بود از دست رفت در این صورت جایز نیست به اونی که اهمیتش کمتره خودمون رو مشغول کنیم تکرار میکنم میگه همانطور که اگر در انجام ضروری خلل وارد شد اگر اومدیم تحسینی یا حاجی رو مراعات کردیم به همین شکل که جائز نیست اگر در انجام ضروری اخلال وارد بشه با انجام دادن یا با مشغول شدن به تحسینیات و حاجیات همچنین جائز نیست در خود ضروریات اونی که اهمیتش بالاتره ترک بشه و بچسبیم به اونی که اهمیتش چیه کمتره آقای مولا مهدی ما تا اینجا کار خوندیم اگر در مراعات کردن ضروری خلال وارد بشه با مراعات کردن تحسینی یا ضروری چطور جایز نبود اینجا هم در خود ضروریات اونی که اهمیتش کمتره اگر انسان اومد اونو رعایت کرد و در مراعات کردن اونی که اهمیتش بالا بود، بالاتر بود خلال وارد شد جایز نیست که انسان به اونی که اهمیتش کمتره بچسبه مثال قشنگی آورده مثال ببینید حفظ جان جز چیه ضروریاته حفظ دین هم جز چیه ضروریات ولی کدوم یکی اهمیتش بالاتره حفظ دین حفظ دین از حفظ جان دیگه بالاتره ببینید میگه حفظ دین از حفظ جان چیه؟ غلطه ولی هر دوتا جز ضروریات هستن جز حاجیات و جز تحسینات نیستن اگر انسان اومد حفظ دینش فوت شد به خاطر مشغول شدن به حفظ جان اینجا دیگه باید حفظ جان رو ترک بکنه بره به چی بچسبه به حفظ بله میگه پس جایز نیست که از روی ترس و از روی از بین رفتن جان شخص بیاد بنشینه نره برای جهاد بترسه که آقا کشته میشه چرا؟ چون میگه در این نشستن حفظ دین از دست میره پس برای محافظت از اسلام و برای بازگرداندن اعتدای بر اسلام شخص باید بره به حفظ دین بچسبه و اونی که اهمیتش کمتره یعنی حفظ جان رو چکار بکنه؟ ترک بکنه و ضروریت حفظ دین اهمیتش بالاتر هست از ضرورت حفظ جان اگرچه که هر دوتا جز ضرور پس خیلی قاعده قشنگی گفت در بحث مسلحت ها ما ضروریات رو داریم حاجیات رو داریم به اضافه تحسینات ضرورات همون حفظ دین حفظ جان حفظ عقل حفظ نسل و حفظ مال بود که شریعت اومده بود برای هر یک از اینا احکامات رو آورده بود در درجه دوم حاجیات قرار می گرفتند که رفع حرج بود از مردم آه؟ زندگی از بین نمی رفت تا حرج پیش می اومد شریعت اومد اینو برداشت تحسینات هم اون اموری بودند که انسان رو به سطح بالا از زندگی میرسوندند مانند مثالایی که آوردیم در اخلاق به درجه عالی میرسید در قسمت عبادات صدقه های نفلی رو آورد و مسائل دیگر بعدش گفت که اگر قرار باشه ما از این ستا یکی رو فدا بکنیم کدوم باید فدا کنیم باید اول تحسینیاتو فدا کنیم بعدش حاجیاتو نباید ما اگر بین یک چیز ضروری و بین یک چیز حاجی یا بین یک چیز تحسینی قرار بود که یکی رو انتخاب کنیم باید کدوم انتخاب کنیم ضروری رو باید انتخاب کنیم و در بین خود ضرورات اگر قرار بود بین دو گزینه قرار گرفتیم اونی رو باید انتخاب کنیم که اهمیتش بالاتره آقا خطر از دست دادن جان وجود داشت و خطر از دست دادن دین اینجا کدوم باید انتخاب کردی؟ بله پس اینا بودن بحث مقاصد و شریعتی که اینجا توضیح داده بود جزاکم الله خیرا آقای